Yılmam önünden yaradan askerim Orduma gazi dedi peygamberim Bir dileğim var ölürüm isterim Yurduma, yurduma Düşman ayak basmasın Amin desin hep birden yiğitler Amin Allahu Ekber gökten şehitler Amin amin Allahu Ekber Ey ulu peygamberimiz neredesin? Dinle minaremde öten gül sesin Gel bana yar ol ki cihan titresin Kimse dönüp süngüme, süngüme Yalvarmasın Amin, amin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Gökten şehitler. Amin, amin. Allah Ekber. Allah her eririz, silsilemiz kahraman. Müslümanız, hakka tapan Müslüman. Putları Allah tanıyanlar ama Neslimin boynuna Çora çal asması Amin desine birden yitiler Amin, amin Allahu Ekber, Allahu Ekber Gökten şehitler Amin, amin Allahu Ekber, Allahu Ekber Gökten şehitler Amin, amin Allah Allahu Ekber gökten şehitler Amin amin Allahu Ekber Allahu Ekber gökten şehitler Amin amin Allahu Ekber Allahu Ekber gökten şehitler Amin amin Allahu Ekber Allahu Ekber gökten şehitler Amin